aan die lees verloos het, Daniel 6, 29. En hierdie Daniel was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores, die Perst.